O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد Mehribon va rahimli Robbimizga hamd va sanolar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimizga Salotu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Jumadan jumagacha dasturimizni intizorlik bilan kutayotgan radio tinglovchi birodarlar. Assalomu alaykum muhojir va muhojiralar, qadrli akalar va ukalar. Bizni tinglayotgan aziz otaxon va onaxonlarimiz Allohning izni bilan bugungi bayramona va kamtarona dasturimizni e'tiboringizga havola qilishni boshladik. وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا يا ندال للأحرار فيها زمام الأمر فالطاغوت راحا وفي كركوك Juma ayyomingiz muborak bo'lsin aziz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zining suyukli bandalarini shunday maqtaydi. Yujahiduna fi sabilillahi va la yakhafuna lawmata laim. Alloh yo'lida jihad qilish bilan malomatchilarning malomatlaridan qo'rqmaydilar. Moida surasi 54-oyatdan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Va ana a'murukum bi khamsin Allohu amarani bihinna bil jamaa va sam'i va ta'a va hijrat va jihad. Men sizlarni Alloh menga buyurgan 5 narsa: jamoat, quloq solish, itoat qilish, hijrat va jihad qilishlikka buyuraman. يا حافل جيشنا أكرم بجيش لنصر الدين قد حمل السلاح لهم في كل معركة بلاء سرايا أسهم تهدى الجماحا ولا ننسى رجالا عاضدوا عاضدوا اكتسحت طواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى Sahobalar hayotidan Otam qishloqning raisi bo'lib, mansabiga yarasha obro' e'tibor va mol davlatga ega edi. meni jonidan ham ortiq ko'rar, yer ko'kka ishonmasdi. Jinoyatchilar mukofotlandilar. Shu o'rinda bir narsani bildirib o'tsak, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zining oddiy askarlariga bir oyda beradigan maosh puli 7000 dollar. Yahudiylar bilan tanishishni boshladik. Shunda ham o'slarida Tur tog'i qulab tushay deb ko'tarib turilganda ham bu sarkash yahudlarning aytgan gaplarini qarang. Ansor shahidlar haqida. Ah, sadulau. sadulao yukul maqta. Peshawar sheb Aysay Ulachakko Aspatanna. Shahid Asadullohning akasi bunday deydi. Chechenistonga bir safar Kavkaz imoratini hozir egallab turgan mintaqasi yo'q. Hozirgi bugungi Afg'oniston Islomiy amirligi shu bilan bir xil ekan. Afg'oniston Islomiy amirligida ham ancha holat yengilroq. Muhojirlar oqimidan Я хотел бы как бы призвать братьев как бы сделать джихад ради Аллаха, чтобы слово Аллаха было выше, превыше всего. Чтобы братья как бы задумались об этом. Afg'onistonlik mehmon shunday deydi: bir dushmanning muqobiliga bir quvvat bilishimiz kerak. Va yana dushman shuni esa ko'p xoshxalam biladiki, bizlar qaysi shakl qilsa, bizlar ixtilof tashlasa, va bizlarni kuchimizni, quvvatimizni taqsim qilsa. Bundan tashqari mintaqa va jahon yangiliklari ham o'rin olgan. Salmon Farsi Salmon bizning ahlimizdan. Muhammad Rasululloh. Bu qissamiz mutlaq haqiqatni qidirgan, nuri ilohini izlagan inson haqida. Salmon Farsiy radhiyallohu anhu qissasi. Uning tafsilotlarini gapirib berishni qahramonimizning o'ziga havola qilamiz. Har holda hikoyani boshidan kechirgan odamning o'z og'zidan eshitish ishonchli ham maroqlidir. Salmon hikoyasi. Men Isfahonning Jabon deb ataladigan qishlog'ida yashovchi forslardan edim. Otam qishloqning raisi bo'lib, mansabiga yarasha obro' e'tibor va mol davlatga ega edi. Meni jonidan ham ortiq ko'rar, yer ko'kka ishonmasdi. Uzoqqa ketishimga aslo ruxsat bermas, hatto ba'zan uyga qamab ustimdan qulflab qo'yardi. Men majusiylikka qattiq berilgandim. Shu sadoqatim uchun bizlar ibodat qiladigan alovdan ko'z quloq bo'lib turish, uni muttasil kecha kunduz bir laqsam uchib qolmasdan gurlab yonishini ta'minlash menga yuklatilgan edi. Bizning katta yerimiz bo'lib, unda g'alla yetishtirilardi. Ekin-tekin, yig'im-terim mavsumlarida otam asosan dalada bo'lardi. Bir kuni otamning qishloqdagi ishlari ko'payib, hech qayoqqa chiqa olmaydigan bo'lib qoldi. Meni chaqirib, "O'g'lim, men bugun dalaga bora olmayman. O'rnimga sen borib, yo'qligimni bildirmay tur." dedi. Men yerimizga jo'nadim. Yo'lda Nasroniylar kanisasi bor edi. Uning yonidan o'tayotib, ichkaridan har xil ovozlarni eshitdim. Bu tovushlar mening e'tiborimni tortdi. Men Otamning mehribonligi ilgari ko'chaga hech chiqarmagani uchun ko'p narsalardan, jumladan nasroniylik va boshqa dinlardan ham bexabar edim. Kanisadan chiqayotgan ovozlar nimani anglatishini bilishga qiziqib ichkariga kirdim. Nasroniylar ibodati menga yoqdi. O'zimda bu dinga rag'bat sezib, Xudoga qasamki, ularning dini biznikidan yaxshiroqdir dedim. O'sha kuni to'qiyosh botguncha butxonada bo'ldim. Dalaga ham bormadim. Ketar chog'i diningizni asli qayerda deb surishtirdim. Menga Shomda deb javob berishdi. Kech kirib uyga borganimda otam dalada nima ishlar qilganimni so'radi. "Ey ota, men kanisada bir necha ibodat qilayotgan odamlarni ko'rib qoldim. Ularning dini menga yoqdi. To kechgacha o'shalar bilan bo'ldim." dedim men. Otamning ko'zlari ola kula bo'lib ketdi. O'g'lim, esingni yig'. U dinda yaxshilik yo'q, ota-bobolaringdan qolgan o'z dining afzal, dedi dahshatga tushib. Yo'q, qattiq turib oldim men. Ularning dini biznikidan ming marta yaxshi. Qo'rqib ketgan otam meni dinlardan voz kechishimdan xavfsirab, oyoqlarimga kishan urib, uyga qamab qo'ydi. Men bir ilojini topib, nasroniylarga mabodo ibodatxonangizdan Shomga ketayotgan karvon o'tib qolsa, menga xabar bering, deb odam jo'natdim. Ko'p o'tmay shunday xabar keldi. Men urinib surinib kishanni yechib tashladim. Hech kimga aytmasdan uydan chiqib ketdim. Karvonga yetib olib, ular bilan birga Shom shahriga jo'nadim. Manzilga yetib oq, bu dinni yaxshi biladigan odam kim? deb surishtirishga tushdim. Falon kanisaning usqufi dedilar menga. Men o'sha odamni topib, Men nasroniylikni yoqtirib qabul qildim, toki dinni chuqurroq o'rganish uchun ibodatlaringizda birga ishtirok etishimga, mulozimingiz bo'lib, xizmatlaringizni bajarib yurishimga ijozat bersangiz, dedim. Usquf rozi bo'ldi. Oz fursat ichidayoq men uning yomon odam ekanini bilib oldim. u kishilarni sadaqaga buyurib, ulkan savoblar va'da qilar, qachonki ular biron narsani Xudo yo'lida infoq ihson uchun tashlab ketsalar, hammasini o'ziga olib qo'yar, faqir va miskinlarga sariq chaqa ham bermasdi. Shu yo'l bilan 7 xum tilla to'plagandi. Men uni bu ishlari uchun qattiq yomon ko'rib qoldim. Shuning uchun Usquf vafot etib, nasroniylar uning dafniga hozir bo'lganlarida barcha kirdikorlarni ochib tashladim. Sizning peshvoyingiz yaramas kimsa edi dedim ularga. sizni sadaqaga buyurardi, qiziqtirardi-yu, tushgan narsalarning hammasini o'zi uchun olib qo'yardi. Muhtoj va bechoralarga hech narsa bermasdi. Ular menga ishonmasdan, "Sen qayerdan bilasan?" deb so'rashdi. Men, "Yuring sizlarga uning xazinasini ko'rsataman" dedim. va ularga bo'g'zigacha limmolim tilloyi kumushlar bilan to'lgan 7 xum berkitilgan joyini ko'rsatdim. Nasroniylar yo'l boshchilaridan qattiq g'azablanishdi. hatto kumushdan ham bosh tortib, tanasini daraxtga osib qo'yishdi. Bu ham yetmagandek, jonsiz murdani toshbo'ron qilishdi. Bir necha kundan so'ng yangi usqufni saylashdi. U dunyo matohlariga mutlaqo ko'ngilsiz, oxiratga nihoyatda muhabbatli, kecha-yu kunduz ibodat bilan mashg'ul shaxs edi. Men uni yoqtirib qoldim. Qo'limdan kelgancha xizmatini qilib yurdim. Uning vafoti yaqinlashgach, ustoz meni kimga tashlab ketasiz sizdan keyin kimning xizmatida bo'lay deb so'radim o'g'lim menga o'xshagan odamlar qolmadi hisob ammo mavsil degan joyda bir kishi bor o'sha odam dinini mahkam tutib o'zgartirmay kelyapti o'shanga yo'liqqin dedi u sohibim vafotidan so'ng mavsillik kishining oldiga bordim hamma sarguzashtlarimni so'zlab berib taqsir falonchi sizning haq dinni mahkam tutganingizni xabarini berib, menga xizmatingizda bo'lishimni vasiyat qilib ketdi, dedim. U meni qabul qildi. Xizmatim davomida undan faqat yaxshiliklar ko'rdim, ammo ko'p o'tmay uning ham so'nggi soati yaqinlashdi. Ajali oldidan Xudoning sizga bitgan qazosi kelib qolgan ko'rinadi. Siz mening nima maqsadda yurganimni bilasiz. Oxirgi maslahatingizni darig' tutmang, kimga borib yo'liqay, dedim. Bolam, dedi u shivirlab. Xudo haqqi. Bizga o'xshagan odamlar juda ham kamayib ketdi. Nasibindagi falonchi ismli kishiga yo'liq. Nasibin hozirgi Turkiya hududidagi qishloq nomi. Dafn marosimini o'tkazib, Nasibinga yo'l oldim. u yerdagi solih zotni topib, ko'rgan kechirganlarim qatori ustozimning vasiyatini ham aytdim. U meni xizmatiga oldi. va birga o'tkazgan vaqtimiz mobaynida o'zini xuddi avvalgi ikki birodari singari faqat yaxshi tarafdan ko'rsatdi. Unga ajali arafasida so'nggi savolim bilan murojaat etdim. Mening maqsadim maxfi emas. Qandoq maslahat berasiz? O'g'lim, bizning dinimizda Amuriyalik falonchidan boshqa hech kim qolgani yo'q. O'shanga borib uchrash, dedi u. Men Amuriyaga borib, o'sha kishiga shogird tushdim. Dar haqiqat, u avvalgi ustozlarimning yo'lida mustahkam edi. Uning xizmatida yurib, bir qancha sigir va qo'ylar orttirdim. Sohibimning kuni bitib, umri poyoniga yetib qolganida odat bo'lib qolgan savolimni berdim. Maqsadim sizga ayon, nima qilay, kimga shogird tushay? O'g'lim, Xudo haqqi yer yuzida bizning dinimizni mahkam ushlagan bironta odam qolganini bilmayman. lekin arablar yeridan chiqadigan bir payg'ambarning davri yaqin qoldi. U Ibrohimning dini bilan yuboriladi. O'z shahridan quvilib, xurmo daraxti ko'p ekiladigan, atrofi shamolda yemirilgan qora tog' toshlari bilan qoplangan shaharga hijrat qiladi. Uning bir necha alomati borki, ular niyodingda tut. Payg'ambar hadiyani qabul qiladi, sadaqaga qo'l tekizmaydi. Ikki kuragining o'rtasida payg'ambarlik muhri bor. agar men aytgan shaharning daragini eshitsang borgin vasiyat qildi u ustozimning vafotidan so'ng amuriyada bir necha kun turdim arablarning kalb qabilasilik tijoratchilari kelgach ularga agar meni o'zingiz bilan arablar diyoriga olib ketsangiz hamma sigir va qo'ylarimni beraman dedim ular rozi bo'lishdi men kelishilgandek chorvalarimni berib savdogarlar karvoniga qo'shildim madina va shom o'rtasidagi Vodiyul Quroga yetganimizda kalbilar xiyonatga qo'l urib, meni qul sifatida bir yahudiyga sotib yuborishdi. Men uning xizmatini qila boshladim. Oradan bir necha kun o'tib, hojamning ziyoratiga kelgan Banu Qurayzalik amakivachchasi meni sotib oldi. Biz Yasribga jo'nab ketdik. U yerda Amuriyalik sohibim aytgan xurmolarni ko'rib, payg'ambar shahriga kelganimni bildim. Shundan keyin ko'nglim ancha ravshan tortdi. payg'ambar bu paytda Makkada o'z qavmini islomga chaqirar, ammo men qullik taqozosi ila gardanimga yuklatilgan og'ir vazifalar bilan mashg'ul bo'lib, uning haqida hali eshitmagan edim. Ko'p o'tmay payg'ambar Yasribga hijrat qildi. O'shanda men xurmo daraxtining tepasida shoxlarini butash bilan band edim. Hojam soyada o'tirardi. Shu payt yahudiylardan biri kelib, Alloh Banu Qaylani halok qilsin. Banu Qayla, Aws va Hazraj qabilalari. Bitta qolmasdan Makkadan kelyotgan o'zini payg'ambar deb da'vo qilayotgan odamni kutib olish uchun Quboga chiqib ketishganini qarang, deb qoldi. Men bu xabarni eshitib qattiq hayajonga tushdim. Xuddi bezgak tutgandek qo'l-oyoqlarim qaltirab ketdi. Agar daraxtda yana bir pas turib qolsam, to'g'ri hojamning ustiga qulashimni bilib, shoshilinch pastga tushdim. Haligi yahudiyning oldiga borib, Nima deding? Qaytar nima deding? deb takror-takror so'ray boshladim. Hojam qattiq g'azablandi. Boshimga zarb bilan bir musht tushirdi-da, "Sening nima ishing bor? Chiq daraxtga, ishingni qil." deb baqirib berdi. Kech kirganda men yig'ib yurgan xurmolarimni bir idishga solib, payg'ambar tushgan manzilga jo'nadim. Uning oldiga kirib, "Odamlarning aytishicha, siz solih inson ekansiz. tevaragingizdagi birodarlaringiz g'arib va hojatmand kishilar ekan. Men mana bu xurmolarni sadaqa qilarman deb jamlab qo'ygandim. O'ylashimcha, bu sadaqaga boshqalardan ko'ra siz haqliroqsiz deb idishni uning oldiga qo'ydim. U sahobalarga olinglar deb mulozamat ko'rsatdi, ammo o'zi qo'l uzatmadi. Bu birinchi alomat dedim o'zimcha men. Bir necha kundan so'ng payg'ambar Qubodan Madinaga keldi. Bu muddat ichida men anchagina xurmo jamg'arib qo'ygandim. Fursat topib, payg'ambarning oldiga bordim va xurmo idishini unga uzatib, Men sizning sadaqa yemasligingizga guvoh bo'ldim, ammo bu hadiya marhamat qilib qabul eting, dedim. U xurmodan totib ko'rdi va ashablarini ham yeyishga taklif qildi. Bu ikkinchisi deb qo'ydim ichimda. Musulmonlardan biri vafot etib, uni dafn qilish uchun hamma mu'minlar Baqiyul G'arqat qabristoniga ketishganida men ham ularning orqasidan bordim. Payg'ambar mozor chetida ustiga yopinchiq yopinib o'tirardi. Men unga salom berib, Amuriyalik sohibim aytgan muhrni ko'rish ishtiyoqida orqa tarafga o'tdim. Payg'ambar mening tikilib turganimni ko'rib, maqsadimni sezdi shekilli, yopinchig'ini sal pastga tushirdi. ne ko'z bilan ko'rayki, uning ikki kuragi o'rtasiga muhr bosilgan edi. Men o'zimni tutolmadim. Allohning elchisini quchoqlab o'pib yig'lay boshladim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam senga nima bo'ldi deb so'radilar. Men boshimdan kechirgan sarguzashtlarimni oqizmay tomizmay so'zlab berdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mening hikoyam yoqdi. u kishi sahobalarga ham qismatimni gapirib berishimni buyurdilar. Mening ko'rgan kechirganlarimni eshitgan ashablar ko'p ibratlanishdi va shuncha ko'rgulikdan so'ng nihoyat haqqi erishganimdan bag'oyat sevinishdi. Salmon Forsiyning haqni qidirib turli makonlarda sarson yurgan kunlari muborak bo'lsin. Salmon Forsiyning haqni topib darhol iymon keltirgan kuni muborak bo'lsin. uning vafot etib qayta tiriladigan kuni muborak bo'lsin. Endigi navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma Ustozlar dars ilm amonat bilib, bizlarga yetkazilar, bizlarin qurbon qilib mast qiluvchi ichimlikni yo'qotishlik uchun qur'oni karim o'zining sanoqli oyatlari bilan tamomiy quritib tashladi buni yo'qotishlik uchun ham dunyodagi eng kuchli mamlakat deb da'vo qilgan mamlakatlar ham harakat qildi 1919 yilda mast qiluvchi ichimlikni quritish qonunini amerika hukumati joriy qilmoqchi bo'ldi Bu narsa 14 yil davom etishligiga qaramasdan, qancha miqdordagi moli davlatlar sarf qilinishiga qaramasdan, targ'ibot vositalarining shunga targ'ib qilishligiga qaramasdan va ko'p bunga qog'ozlar sarf qilinib qaramasdan Nechchi kishilarning mahbus qilinishligiga qaramasdan bu narsa mutlaqo yo'qolmasdan qolaverdi nima uchun bu Alloh tarafidan bo'lgan qonun bo'lmaganligi uchun bashariyatga mutlaqo ta'siri bo'lmasdan qoldi shanba shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar chunki biz alhamdulillah Pokistonda 50 yildan bos bo'lmagan bir ishni boshlaganmiz 50 yildan bos bu munofiq hukumat nima qilgan musulmonlarni aldab kelgan iymon taqvo al jihad fi sabilillah degan shiori bor malonni va lekin musulmonlarga doim qarshi bo'ladi. Shuning uchun ham biz shunday ishni boshlaganmiz, inshaalloh buni oxiriga yetkazamiz. Jang taktikamiz o'zgarishi mumkin. Kecha Vanada urushayotganmiz, shikayda urushdik. Mana ikki Delida urushdik. Urushimiz davom etadi jihodimiz. Biz kofirga hargiz va hargiz va hargiz taslim bo'lmaymiz. Chunki ko'rib turibmizki, Alloh taolo bizga yordam beryapti. Rizqimizni kim beryapti? Tog'lada. Aslahamizni kim beryapti? Alloh. Bizlarning yo'limizni agar muhosirada qolsak, kim olib chiqyapti? Shoykotdan biz kim olib chiqdi? Alloh olib chiqdi. yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli bu hadisi sharifdan ikki sifatni Birinchisi, idishlarining ko'pligini, ikkinchisi, idishlari samo yulduzlari kabi yaltirab turishini tushunamiz. Bu havz suvi Imom Muslim rivoyatiga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam havzimning uzunligi 1 oy, yeni ham 1 oy, suvi sutdan ham oq va asaldan ham shirin dedilar. Iffat va omonatdorlik hukmronlik qiladigan bir din edi bu. Unda fazilatli axloqlar o'z qadrini topgan mol va dunyo va martabadan ustun turar edi. Ruh esa quruq tashqi ko'rinishdan tepada edi. Undagi odamlar faqatgina o'zlaridagi taqvo bilan bir-birlaridan afzal bo'lishlari mumkin edi. Odamlarning g'amlari oxirat bo'lgani uchun ham nafslar xotirjam, qalblar qo'rquvda edi. Ayting, ayting deb. biz. Kim aytdi? 4 ta muxbir ekan. Qo'mondan nima? 4 ta? Ey, 40 ta. 40 ta aytdi deb aytadi-da. Hmm. Yoz 40 ta uning muxbirchiligi, 40 ta muxbir deyapti. Yozdi. keyin aytdi falonchiga ayt pulni olib beradi biz hayron bo'lamizda alloh akbar xursand <laughs> shunday xursand biz ta. umuman tasavvurimizga sig'maydi chunki u biz esga tushgan haligi muhovalanishda turgan vaqtimiz dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon qonlarimiz to'kilsa birodarlarimiz shahid bo'lsa biz ham shahid bo'lsak amirlarimiz shahid bo'lsa qo'mondonlarimiz ham shahid bo'lsa muftiylarimiz ham shahid bo'lsa aka ukalarimiz ham shahid bo'lsa opa singillarimiz ham shahid bo'lsa bo'lsin lekin Allohning nomi oliy bo'lsin biz shu maqsad uchun chiqqanmiz shu maqsadni esdan chiqarib qo'ymaylik. 5 ta narsa bor, birodirlar. Agar shu 5 ta narsa saqlangan holatda bo'lmasa, hijrat qilish vojib bo'ladi, birodirlar. Aqida, nomus, jon, mol, aql. Aql degan ya'ni ilm, fikrlar. Bugun yoshlarni, javonlarimizni aqli joyda emas. Ular jihodni fasod deb biladi. Ularni aqlga shu kirgizilgan. Shu 5 ta narsa saqlangan holatda bo'lmasa hijrat qilish vojib bo'ladi, farz bo'ladi. Seyshanba. Takvoying qaydadir, iymoning qayda Olisdan qo'rqitgan haybating qayda Bu vahshiy kofirlar endi bugunga kelib butun dunyoga o'zlarini ustoz qilib ko'rsatib, Yevropasi-yu, Amerikasi-yu, Rusiyu bu vahshiylar endi butun islom ummatiga ustoz bo'lib, o'zlarini odam shavanda qilib, ma'rifat parvar qilib ko'rsatadilar, musulmonlarni esa vahshiy bir toifa qilib, faqat terrorchilar, faqat buzg'unchilar qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan o'zlari manfur qabih vahshiylar ekanliklarini ozgina tarixlariga nazar solsalar, o'zlar ham yaqqol ko'radilar. Ammo biz hozir aytib o'tayotgan ma'lumotlarni ular na radiolarida, na boshqa ommaviy axborot vositalarida olamga oshkor qilmaydilar, balki yashirib yuradilar-da, faqat musulmonlarning kamchiliklarini aytib, o'zlarining taraqqiyotda erishgan bu rivojlanishlarini faqat ko'z-ko'z qilishni biladilar xolos. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis. Safizaya allomalarni turishligi sizni haq bo'lib turganligiga dalolat qilmaydi. Safizda eski birodarlarni turishligi bu jamoatning haqligiga dalolat qilmaydi. yoinki safizga yangi-yangi birodarlarni qo'shilishligi bu jamoatni haqligiga dalolat qilmaydi, balki imtihondan yiqilganlarga qaralmaydi, qolganlarga qaraladi. Eski birodar yiqilib qolsa, bu jamoat nohaq ekan deb deyilmaydi. Yangilar kamayib ketsa, bu jamoat nohaq ekan deb deyilmaydi. Balki qolganlar kim o'zi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan yo'llarda turibdimi yo yo'qmi? Bu bilan natija chiqariladi. Va Alloh subhanahu va taolo qani endi qaysi yo'lni tanladi deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Toifalar borki, ularni ozgina bir qiyinchilikka solib qo'ysa, al-valo val baroqidasdan yiroq bo'lib ketadi. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'z ummatidan ba'zilarini hisob kitobsiz va azobsiz jannatga kirgizish shafoatlari Imom Buxoriy, Imom Muslim va Imom Tirmiziy rivoyatlariga ko'ra, Ukosha roziyallohu anhu yo rasululloh meni ham ulardan bo'lishimni duo qiling dedi shunda muhammad sallallohu alayhi va sallam sen o'shalardansan dedilar shunday ekan unda e'tirof mavjud bo'lmasligi tabiiy narsa edi nasroniylikda diniy mazmundagi surat va timsollarni maydalab tashlashga undaydigan harakat ham xuddi shu singari paydo bo'lgan edi. ya'ni milodiy 8-9, 3-chi, 4 yillarda o'sha surat va timsollarning muqaddaslashtirishni rad etadigan nasroniy sekta paydo bo'ldi. Qomondan Jumoyka rahimullohni haftada bir marta ko'rishib turardik, ya'ni xos ko'rishardik. Ochiq oshkor aytib bo'lmaydi, masalan, ba'zi bir vazifalar topshirardi kishi. Hmm. Shunda birga <coughs> qo'mondan Jumoykani o'tirgan edik Ustozga qaradilar, ustozga ustoz yonlarida o'tirdi. Ketamiz dedilar. Keyin sekin aytdilar ustozga qarab. Ustoz yaxshi dedilar, shartta avtomatik ko'tarib mashinaga 90 tez chiqishdi. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاح Nokaslar dunyoni yamlab bukarlar, tikilgach taqdirni ayblab so'karlar. Habislar qarshingda ko'z yosh to'karlar. Yo'g'ingda himoya zinhor aylamas. Alloh bizga haq yo'lin qilgan naql, haq yo'lni tutib Allohga tavba qil. Botilni tutganda bilki yo'q aql, aqli borlar haqni inkor aylamas. Aql bo'l, zinhor bu yo'ldan o'tmagil. Fonida rohat farog'at kutmagil. Nobakor johil qo'lingdan tutmagil. Johil mushkiloningda kor aylamas. Jamoatdan yuz o'girish baxt emas. O'z nafsini o'ylamoqlik dard emas. Senga dunyo ilingan do'st mart emas, yaxshi do'st holingni abgor aylamas. yo'qotma qilsang xayr minnat ila yashagin Qur'on hadis sunnat ila siylasin Alloh seni jannat ila xolis bo'lsang manziling nor aylamas keling endi navbatni Amerikacha adolatga beraylik Bundan 1 yil avval Amerika askarlari olib kelgan madaniyatlariga muvofiq Afg'onistonda shahid qilingan mujohidlarning ustilaridan bavl qilganlari haqida bayonot bergan edik. Mana oradan 1 yil o'tib, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining dengiz piyodalari serjant Jozef Chamberlain Afg'onistonda xizmat o'tayotgan paytda Taliban mujohidlarning jasadlarini tahqirlaganlikda aybdor deb topilgan emish. Dekabr oyida o'tkazilgan maxsus mahkamada serjant Chamblin mujohidlarning jasadlari ustiga bavl qilganlik va buni tasvirga tushirganlik aybiga iqror bo'libdi. Sud Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiyisini tahqirlash va o'z qul ostidagi askarlarini tegishli tarzda boshqarmaganlik, jang maydonidagi qurbonlar bilan suratga tushganlikda aybdor deb topib 30 kunlik qamoq jazosi va 2000 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortdi. Sud hukmi bilan uning unvoni ham pasaytirildi. Serjant Chamberlain va yana bir necha dengiz piyodasi 2011-yilning noyabrida Afg'onistonning Helmand viloyatida o'tkazilgan harbiy operatsiya paytida shahid mujohidlar ustilariga bavl qilayotganini tushirilgan video shu yilning boshida YouTube va boshqa veb-saytlarda paydo bo'lgan edi. O'shanda Amerika Qo'shma Shtatlarining mudofaa vaziri Leon Panetta hodisani ta'assufli deya atab tergov o'tkazishni va'da qilgan edi. Mana shu Amerikacha adolat emish. Shu orada O'zbekiston holatidan kelib chiqib, bir qonunni eslatib o'tsak, shahar o'rtasida mast holatda yerga dumalab uxlab qolgan mastlar uchun ularga 30 kunlik qamoq jazosi qo'llaniladi. O'sha aroqqa mukkasidan ketgan ichuvchilar ko'p ichganliklaridan yotgan joylarda ham bavl qilib qo'yishadi. Lekin uning bavl qilib qo'yishi najosatga botib yotgan sassiq jasadigagina tegadi va u o'sha ishini bilmagan holatda qilib qo'yadi. Xo'sh, Chamberlain singari kofirlar ham bu ishlarni bilmay qilishdimi? Unga belgilangan o'sha 2000 dollar jarima puli u uchun katta miqdordagi pulmi? Shu o'rinda bir narsani bildirib o'tsak, Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zining oddiy askarlariga bir oyda beradigan maosh puli 7000 dollar. Muvaffaqiyatli amaliyot uchun alohida yana 2000 dollar qo'shib beriladi. Agar u Alloh ko'rsatsin, o'lsa 250 ming tovon puli to'lanadi. Mana shu pullar yana bir bor bildiramiz. Oddiy askarlar uchun to'laniladi. Serjantlarnikini esa o'zingiz xulosa qilib ko'ring. Uning o'sha paytdagi amaliyoti uchun unga qo'shimcha 5000 dollar mukofot puli berilgan edi. Keyin Afg'oniston bo'ylab Chamberlainning qilgan qabih ishiga noroziliklar ko'payib ketdi. Sud hukmi bo'lsa, unga 2000 dollar miqdorida jarima soldi. Diqqat qiling a, toliblarni shahid qilgani uchun 5000 dollar mukofot olgan. Noroziliklardan keyin unga 2000 dollar jarima solindi. Demak, u bundan ham yutkazmagan. Aslida bu mahkama askarlarning qilgan qilmishi uchun ham emas, balki bunday ijodiy ishlari uchun taqdirlashgan bo'lsalar ham kerak. Biroq bu sahna faqat qilayotgan ishlarini dunyoga kuz-kuz qilmaslik lozim ekani va tomoshabinlarning ko'nglini xushlash uchundir xolos. Yahudiylar bilan tanishishni davom ettirish uchun so'zni Yahyo hikmatiga bersak. Isroil ey Isroil, shaytonni qilding qoyil, hammani aylab hayron, dunyoni qilding vayron. Sen qilding vayron. isroil ey isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron bismillahir rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram mu'min va mu'minalar, muhojir va muhojiralar, mujohid va mujohidalar. Mavzumizni davom ettirib qayd etmoq lozimki, sayyuhnislarning ushbu bitiklari Yahudlarning so'zlashlari va yozishlariga xos bo'lgan juda murakkab, mavhum mujmal, kosa tagida nimkosa bor, ma'nolari ichiga yashirilgan bir tarzda ijod etilgandir. Biz siz azizlarga o'zbekcha tarjimamizni shundaycha o'qib berishimiz ham mumkin edi. Biroq o'zbek tilini bilgan kishilar ham undan oz joyini tushungan bo'lar edilar. Sababi bu bitiklarni to'liq anglab yetish diniy, siyosiy, ijtimoiy, tarixiy va boshqa sohalardagi anchayin masalalar va ma'lumotlardan ogohlikni va katta hayotiy tajribani talab etadi. Bizda bularning barchasi bor deya olmaymiz. Shunday bo'lsa-da, islom ummatiga foydali bo'lishi uchun har qalay yo'qdan ko'ra bor deb turib Allohga suyangan holda yahudlar bitiklarini Alloh qodir qilgancha ochib berishga urindik. Bizni eshitayotgan yoki shu satrlarni o'qigan mu'minlarni Allohning o'zi ilmlantirsin va ulardan rozi bo'lsin. وقل رب زدني علما Va ayting, Parvardigorim ilmimni yanada ziyoda qilgin. Toha surasi 114-oyatdan. Allohumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ey Alloh, men sendan foydali ilm tilayman. Ibn Sunni va Ibn Moja rivoyati. Hadisdan iqtibos. Sayyuhniz donishmandlari majlislarining bitiklari. Bizning sharhimiz. Sayyuhniz degani siyanis so'zining o'zbekcha shakli bo'ladi. Siyanis degani sionchi, ya'ni Sion tog'idan boshlangan diniy siyosiy harakatning a'zosi demakdir. Sion tog'i bu qaysi tog' va u qayerda joylashgan? Sion tog'i bu Qur'onda kelgan Sayno tog'ining o'zgartirilgan nomidir. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين Yana biz sizlar uchun Turi Sayno tog'idan chiqadigan yog'li va yeyuvchilar uchun nonxurush bo'lgan holda o'sadigan bir daraxtni, ya'ni zaytunni yaratdik. Mu'minun surasi 20-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Va turi sinin. Alloh taolo Musa alayhissalom bilan bevosita so'zlashgan Turi Sininga qasam. Tin surasi 2-oyat. Demak, Sayno bu Tur tog'i bo'lib, uning to'liq nomi Turi Sayno ekan. Yahudlar Sion deganlarida ana shu mo'tabar tarixiy Tur tog'i tushuniladi. U hozirgi Misr Arab Jumhuriyatiga qarashli Синой yarim orolida joylashgan. Ushbu tog' dar haqiqat ulug' tog' bo'lib, Alloh Robbil alamin uning nomiga qasam ichgan va Qur'oni azim shonning alohida 52-surasi uning nomiga Tur surasi deb nomlangandir. Bismillahirrohmanirrohim. Tur Tur tog'iga qasam. Tur surasi 1-oyat. Bu muborak tog'ni yahudlar o'zlarining bosh buloqlari hisoblab Alloh ularga shu Tur tog'ida hidoyat va rahmat ato etish bilan tanlab olgan va ularni butun olamga peshvo qilgan deydilar. Shuning uchun sionistlar, sayyuhnistlar, demakki Tur tog'liklar, ya'ni yahudlar eng afzal eng oliy millatdir deb da'vo qiladilar. Ammo tarixiy haqiqatlar esa mana bulardan iboratdir. Dar haqiqat Alloh taolo Bani Isroil o'zining eng katta payg'ambari deb hisoblaydigan Musa alayhisalomni Tur tog'ining o'ng tomonidagi muqaddas Tuvo vodiysida payg'ambarlikka tanlab oldi. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا Biz unga Tur tog'ining o'ng tomonidan nido qildik va uni munojot qilgan holida o'zimizga yaqin etdik. Maryam surasi 52-oyat. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا Endi qachonki Musa kelishilgan 10 yil muddatni o'tab, ahli oilasi bilan Misr tomon yo'lga tushgach, Tur tog'i tarafdan bir olovni ko'rib qoldi. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين بس خشانكي ki u olovning oldiga yetib bu muborak joydagi vodiyning o'ng tarafidan daraxtdan unga nido qilindi. Ey Musa, albatta men barcha olamlarning parvardigori Allohdirman. Qasas surasi 29-oyatdan va 30-oyat. Ya Musa, in أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى Ey Musa, men sening parvardigoringdirman. Endi kavushlaringni yechgin, chunki sen muqaddas Tuvo vodiysidasan.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 Chunki Fir'aun u yerda g'olib edi va u shubhasiz haddan oshuvchi kimsalardandir. Yunus surasi 83-oyat. Ularni mudhish azoblardan qutqargani o'zlaridan chiqqan xaloskor payg'ambarning kelganiga shukr qilish o'rniga yahudlarning gapi mana bunday bo'lgan. Qalu uzina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون Ular aytdilar: Sen bizga payg'ambar bo'lib kelishingdan ilgari ham Fir'aun o'g'illarimizni o'ldirib, ayollarimizni tirik qoldirib zulm qilgan edi. Sen kelganingdan keyin ham ozor ko'rdik. U Musa dedi: "Shoyat Parvardigoringiz dushmanlaringizni halok etib, sizlarni bu yerga xalifa qilsa va qanday amallar qilishingizni ko'rsa." A'rof surasi 129-oyat. Musa alayhisalom Misrda Alloh ato etgan ko'plab mo'jizalarni ko'rsatib, Bani Isroilni Fir'avn changalidan qutqarib, olib chiqdilar. Bu qavm yo'lda yana qator ochiq buyuk mo'jizalarni o'z ko'zi bilan ko'rib keldi. Ammo shuncha mo'jizalarga o'zlari guvoh bo'la turib ham yahudlar noshkurliklarida va kufrga moyilliklarida oshkora davom etib kelaverdilar. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Ey bani Isroil, so'ngra shunday mo'jizalarni ko'rgandan keyin ham iymonga kelish o'rniga dillaringiz qotdi. Bas u dillar tosh kabidir yoki undan da qattiqroqdir. Zero shunday toshlar borki, ulardan daryolar otilib chiqadi. Yana shundaylari borki, yorilib ichidan suv chiqadi. Yana shundaylari borki, Allohdan qo'rqqanidan cho'qqilardan pastga qulaydi. Alloh qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasdir. Baqara surasi 74-oyat. Misrdan Falastin sari yo'llarini davom ettirib, Sino yarim orolida Tur tog'iga yetib kelganlarda esa Alloh mehribon zot o'zining ulul azm payg'ambari Musa kalimulloh bilan shu ulug' tog'da bevosita gaplashdi va shunda u orqali Bani Isroil to'g'ri yo'lga yursin, va oxiratda baxtli bo'lsin uchun va boshqa xalqlarga ham shuni yetkazsin deb o'z ilohiy kitobi Tavrotni daf'atan nozil qilib berdi. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون Aniqki biz avvalgi asr avlodlarini kofirliklari sababli halok qilganimizdan keyin Musoga odamlar uchun nur, hidoyat va rahmat bo'lgan kitob ato etdik. Shoyat ular eslatma ibrat olsalar. Qasas surasi 43-oyat. Biroq yahudlar bu ilohiy rahmat marhamatni shukronalar bilan qo'sh qo'llab qabul qilib olish o'rniga hatto uni kutib ham o'tirmay bu marhamatning egasi va ularni najot berib chiqargan zot Allohni ham qo'yib, uning o'rniga o'z qo'llari bilan yasab olishgan tillodan bo'lgan buzoqqa Xudo shu deb sig'inib ketdilar. Bu xabis kofirlikni ular muborak Tur tog'ining yaqinligida qildilar. Musoning qavmi u Tur tog'iga Allohga munojot qilish uchun ketganidan keyin o'zlarining bezak buyumlaridan ovoz chiqaradigan bir buzoq shaklini yasab oldilar va unga ibodat qila boshladilar. Axir ular o'sha buzoq o'zlariga so'zlay olmasligini va hidoyat ham qila olmasligini bilmadilarmi? Ular o'shani ibodat qilish uchun ushlab o'zlariga zulm qiluvchi bo'ldilar. Musa qavmiga g'azablangan va g'amga botgan holda qaytib kelib dedi: "Ey qavmim, Parvardigoringiz sizlarga Tavrot nozil etish haqida chiroyli va'da qilmaganmidi? Sizlarga o'tgan vaqt uzun ko'rinib ketdimi yoki ustingizga Robbingiz tomonidan g'azab tushishini istab menga bergan va'dani buzdinglarmi? Holbuki Musa alayhissalom Tur tog'iga ketarkanlar Bani Isroil u kishiga Allohdan o'zga hech kimga sig'inmaslikka so'z bergan edilar. Tur tog'ida ularga nur, rahmat va hidoyat bo'lgan Allohning kitobidek buyuk ne'mat berilganda esa yahudlar unga iymon keltiraylikmi, yo'qmi? Mabodo qabul qilsak ham qanchasini va qaysi joylarini qabul qilaylik va hokazo boshqa ixtiloflarga bordilar. Musa alayhisalom payg'ambar bo'lib kelganlardan keyin to shu choqqacha ittifoq bo'lib yashab kelgan Bani Isroil u kishiga Tavrot nozil bo'lgach, oralarda ixtiloflar paydo bo'ldi. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم So'ng ular to bilim, ya'ni Tavrot kelgunicha ixtilof qilmadilar. Yunus surasi 93-oyatdan. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم Dar haqiqat biz Musoga kitob, ya'ni Tavrot berganimizda u haqda ixtilof qilingan edi. Ya'ni ayrimlari unga iymon keltirgan bo'lsalar, ayrimlari uni inkor qildilar. Agar Parvardigoringiz tomonidan barcha hisob-kitob qiyomat kunida bo'ladi degan so'z o'tmaganida ularning o'rtasida shu dunyodayoq hukm chiqarilgan bo'lar edi. Hud surasi 110-oyatdan Bani Isroil o'zlariga ato etilgan Tavrot kitobi xususida nafaqat ixtilof qildilar, balki uni o'z ixtiyorlari bilan umuman qabul ham qilmaganlar. Qachonki Alloh taolo agar Tavrotni mahkam ushlamasalar, uslariga Tur tog'ini tashlab yuboradigan darajada ko'chirib olib, boshlari uzra muallaq ko'tarib turganida ana shunday tahdid ostidagina Tavrot bo'yicha yashashga ahd paymon berganlar. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Eslang ey Bani Isroil, biz sizlarning ahdi paymoningizni olgandik va ustingizda Tur tog'ini ko'tarib turib keltirgan narsamizni Tavrotni mahkam ushlang va undagi bor narsani yodingizda tuting. Shoyat taqvo egalaridan bo'lsangiz degandik. Baqara surasi 63-oyat. Shunda ham uslarida Tur tog'i qulab tushay deb ko'tarib turilganda ham bu sarkash yahudlarning aytgan gaplarini qarang. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Eslang ey Bani Isroil, biz ahdi paymoningizni olgach, ustingizda Tur tog'ini ko'tarib turib, keltirgan narsamizni, dinimizni mahkam ushlang va quloq soling deganimizda eshitdik va bo'ysunmadik dedilar. Kofirliklari sabab faqat buzoqqa ibodat qilish bilan ko'ngillari to'ladi. Ayting, agar siz mu'min bo'lsangiz, iymoningiz sizlarni muncha yaramas narsalarga buyuradi. Baqara surasi 93-oyat. Ushbular biz muqaddas Tur tog'ining kishilarimiz deb da'vo qiluvchi yahudlarning Qur'oni Karim oyatlari bilan sobit bo'lgan asl qiyofalaridir. Zeroki so'zlarning eng to'g'risi Allohning so'zlari bo'lganidan davrimizning bu eng kazzob va o'tamakkor toifasi Yahudo masonlikning asl yovuz basharasini o'zlariga qo'yib olgan chiroyli nomlarning soxta, da'volarining esa puch ekanini Rabboniy oyatlardan da yaxshiroq fosh qiluvchi ro'yobga chiqaruvchi so'zlar bo'lmas. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون va garchi jinoyatchi kimsalar istamasalarda Alloh o'z so'zlari bilan haqiqatni ro'yobga chiqarur. Yunus surasi 82-oyat. Tur tog'idan balqigan Tavrot nurining kishilarimiz deydiganlarga mana shu Tavrotni mahkam ushlashlari uchun shu tur tog'ini ularni majag'lab tashlaydigan qurol sifatida ishlatiladimi? Ha, Tavrotni olmaymiz. Allohning kitobi kerakmas bizga. Biz o'z havoyi nafsimiz bo'yicha zamonamiz iborasi bilan aytganda demokratik erkin yashamoqchimiz deydigan kofirlarga qarshi tur tog'ini ko'tarib turish kerak bo'ladi. Shunday qilib, o'sha zamondagi sarkash juhudlar va hozirgi olamiy yahudo masonlar hech qanday muqaddas tur tog'ining kishilari emas, bilaks unga teskari bo'lgan haq va haqiqatning ashaddiy va makruhilagar dushmanlaridirlar. Mavzuning davomini inshaalloh yanagi juma dasturimizga yetkazamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xizmatingizda Yahyo Hikmati edi. Hasan qilib keltirmay iymon Rasulullohga hidoyatdan ayrilding isyon qilib Allohga Hasan keltirma iymon rasulullohga hidoyatdan ayrildi isyon qilib Allohga seni sassiz fikringcha yahudiy buyuk inson boshqa ummatlar senga qul bo'lsin qilmay isyon Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron Sen qilding vayron Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoin hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron Sen qilding vayron Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoin hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron Sen qilding vayron Bundan bir necha kun avval mujohidlar Peshawar shahridagi postlardan 23 ta politsiyachilarni asir olib ketishgan edi. Evaziga qamoqdagi mujohidlarni ozod qilish sharti bilan mujohidlar ham polislarning ozod qilish taklifini o'rtaga tashlashdi. Hukumat bo'lsa, senlarga kim kimlar kerak deb so'raganda mujohidlar falon, falon kishilarni deb aytishdi. ismlarini bilib olgan yovvoyi mahluqlar bularni bermaymiz senlarga deb aytdilar. Unday bo'lsa, o'zlaring bilasanlar. deb mujohidlar murtad asirlarni barini qatl qilib tashladilar. Jazavaga tushgan zolim hukumat mujohidlar tomonidan nomlari aytilgan asir mujohidlarni ham avvaliga qiynoqqa solib, keyin shahid qilib, Meronshohdagi Pirkali qishlog'i yo'liga tashlab ketdilar. Biz esa Mirali mintaqasidagi uylardan biriga keltirilgan shahid Asadullohni ziyoratida bo'ldik va uni chiroyli yuzi va taralayotgan xushbo'y hididan bahramand bo'ldik. Shundan keyin uni dafn qilish uchun yaqinlari bilan birgalikda qabriston tomon yo'l oldik. Qabristonga juda ko'p odam yig'ildi va ularning hammasi shahidni ko'rish uchun uning oldiga kela boshlashdi. Nimagadir qabrlar 3 ta ekan. Keyin bilsak, bu 9 ta shahidlardan 3 tasining qabri ekan. Namuno mazharaday. Urur sadulao. Misal Aysay ulachakko. اسپتال نه پکیز شو د مو ورور اسد دا بندي و ورسره نه دا ډیر د ظلم سره مثال دی شهید کړی دی هغه نه ورسته مثال 29 تاریخ باندې 2012 کنه په پرکلی پر روډ باندې چاوله او شهید کړای و ډیر په ظلم سره هغه نه بعد میش شاخ کا خورته مسپرلی Shahid Asadullohning akasi bunday deydi. Mening nomim Mazhar. Ukamning nomi Asadulloh. Bir yil avval ukamni Peshavorda gospitaldan Aysay ushlab ketdi e, va ularning oldida qamoqda qolib ketdi. Pokiston hukumati 29-dekabr kuni e, ukamni ba'zi birodarlar bilan Mironshohdagi Pirkali qishlog'i yo'liga zulm bilan shahid qilib tashlab ketishdi. Bizlarga bu xabar yetib keldi va biz mana ularni hozir dafn etyapmiz. Yana shahidning akalariga qolgan shahidlar qayerdan desak, ular Miralining Misakey degan joydan ham shahid bor deb aytdilar. Bu Asadulloh birodarimizning oilalari ham bor edimi degan savolimizga Oilasi bor, farzandi yo'q, deb javob berdilar shahid Asadullohning akalari. shahidning yaqinlaridan yana biri bu Hidoyatulloh. U esa shunday dedi: Peshavorda kamin olingan edi. Shu jangda yarador bo'lgan edi. O'sha yarador bilan Asadulloh ketgan. Bu vaqt ularning puli kam edi. Ular boshqa birodarlariga pul olib kelishni aytib, telefon qilishadi. Shu vaqt hukumat bundan xabar topib qoladi. Asadulloh va yaradorni turgan joyidan ushlashadi va haligi pulni olib kelayotgan birodarni ham yo'ldan ushlab olishadi. Keyin ularni zulm ila shahid qilib yo'lga tashlab ketishdi. Mana shu xabardan keyin ozgina vaqt o'tar o'tmas yaradorlardan yana biri shahid bo'lgan. Mana shahidni ko'rdingiz-a? Mashalloh. shuni qarang. Xushbo'y hidini aytmaysizmi? Akasini aytishi bo'yicha bu mujohid birodarimiz 3 kun ilgari shahodatga yetishgan ekan. Bu yaqinlaridan kimlar bor bu yerda? Akalari, ukalari, ho, ana ukasini yoniga borib har bir narsa Allohniki, Allohga qaytguvchidir desam, meni bag'riga bosib, meni tabrikla. Men xursandman. Bizni oiladan bir kishi shahodatga yetishdi. Inshaalloh qiyomat kuni shafoatchi bo'ladi degan ma'noda kulyapti. Tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan Abdushkur aka bu safar Jundulloh xazinasidan ham ochamizmi? Ha, lekin undan olish uchun emas, balki unga solish uchun Umar Faruq birodarimizni suhbatiga quloq tutaylik. Bahonada Chechenistonga ham borgandek bo'lamiz. Ko'kda mag'rur kezarlar qalamdan xavf sezarlar sen yozmasang yozarlar seni qora nom bilan мы подписали сейчас с президентом Чеченской Республики, Республики Чечерия, мирный договор. Мирный договор, которому предочеркано иметь историческое значение – поскольку ставится точка 400-летней давности, когда шла все время какая-то война, неуверенность и так далее целого народа. Мы ставим точку. Самолеты наносят удары исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов везде. тепер мы будем мочить русские, короче, войска Путін на базі которых тікіня, але ну, не в сортир. Сортир у нас всегда, слава Богу, чисто. Русские всегда были в сортир и будут дальше в сортир. Но ну, только мы будем мочить русские военные, солдат только в базизе, который в Чечне. Видите, как мы долбили их колонны. Больше половины колонн долбили. Они пришли в Беденский район. Бедено хотят захватить, хотят долбить там людей, десанты. Umar Акемыз akamiz bizga Chechenistondagi mujohidlarimiz qanday qilib киргенлиги kirganligi haqida qissa qilib beradilar. Plan plan shundoqdiki kirib bitta kichikroq bo'lsa ham bitta rayonni egallab o'sha yerda qish o'tkazishdi. Birinchi yozdagi plan shu edi. shu narsaga erishiladi deb hisoblanganda, lekin endi qaraldiki, voqelikda ko'rindiki, unchalik bo'lmadi. Nechi kishi edi? Yetmadi. Kishilar qancha edi masalan, mujohidlar? Mujohidlar bir 500 ta atrofida edi. Sal ko'proq, sal ozroq. Hammasi boyvoy, ya'ni ha, og'ir qurollar ham bordi. Eng katta qurollardan shu 120 bilan grad bordi. Katta qurollardan. Alloh. Ziyu bordi. Nechta? Ziyu 2 ta edi. u paytda keyin keyin yo'l bo'lib qolsa e, nima olib kelsa ham bo'lardi katta to'pdan olib kelsa ham bo'lardi bor edi chechenistonni ichida orqa bormadi orqa orqa bor edi lekin yo'l yo'q edi qanday ya'ni orqaga o'tib qaytishlik uchun yo'l yo'q edi uziladimi baland tog'dan e, o'tib qaytish kerak edi piyoda bo'lmasa Qirg'izistonda bo'ldi-ku, baland tog'ida edi. Barbi aloqa to'xtamadi. Aloqa to'xtamadi. tashkil Lekin u yo'lni amniyati bo'lmaganda. Yo'lga agar bitta desant tashlasa, tamom xavfli. yani. اللهم انصرنا نصرا مبينا اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل فيه نصرا لدينك اللهم اجعل في هذا العمل ذلا لاعدائك اعداء الدين اللهم اعفو عنا اللهم تقبل منا شهداء إن كان هناك شهداء وشافي وعافي جرحانا إن كان هناك جرحى اللهم ارحم ضعفنا واعف عنا وانصرنا وصلى الله على محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر Şamil Basayevni jamoati bordi. Chechen Dog'iston va Ichkeriya musulmonlar kengashi degan bitta katta jamoat bordi. shu jamoatda amiri Shamil Basayev edi. Jangiy qo'mondoni Xattob edi. Shular asosiy ansorlik qilgan. Nechchi foiz oilasi bor oilador edi, ya'ni mujohidlar. Bo'lsa 10 foiz bo'ladi, bo'lmasa undan ko'p emas. 10 foizi bo'lsa yana yetmaydi. 50 ta oila bo'ladi-da 500 ta mujohid bo'lsa. Yo'q, endi jangga kirgan mujohidlarning o'zi 500 ta bo'lgan. bu yoqda rezervda qolgan zapasda yani... qolgan mujohidlar bor lagerda qolgan mujohidlar bor eng katta guruh shamil basayev bilan hatto endi ular bitta jamoat bo'lgan bitta jamoat edi ya'ni amir bitta edi amir bitta kim edi u amir shamil basayev jangi qo'mondon nima hattob bu jamoatniki undan tashqari yana ko'p jamoatlar bo'lganda rizvon ahmadov deganni jamoati bo'lgan ikkinchi eng katta jamoatlardan keyin ukasi amir bo'ldi ramzan ahmadov degan ularni ham o'zini nimasi bo'lgan o'zini nima degan Urusmantan degan rayonda o'zini madrasasi bo'lgan o'zini lageri bo'lgan ularni ham o'ziga tegishli nimasi bo'lgan ular endi mesnida endi ular mesniy lekin ularni qo'liga nimalar ham kelganda muhojirlar ham kelib qo'shilgan ha o'zlarining muhojiri bor muhojiri bor ularni o'zlari keyin undan tashqari bagauddinni o'zini jamoati bo'lgan Xo'p, Bagaudinni o'zini Dog'istonliklar jamoati. Ularni qo'l ostida yana mayda-chuyda millatlar bo'lgan. choy yo Nog'ayu, u Ingushu unaqa bunaqa o'sha 99 yilni yozida kirilgan avgust oyida kirilgan birinchi kirishni nima boshlab bergan yo'q shu e, bagovuddin kirgan bagovuddin kirgan taqriban bir yuz ellik bir yuz yigirma kishicha bilan u kirgan e u yerda o'zi qancha kuch bor edi kofirlarniki kuch yo'q edi boshida keyin olib kelgan u yerga kuchi keyin kelgan keyin kelganlar ha demak bostirib kirgandan keyin ular kichkina kichkina qishloqlarni misol bular ham birinchi kirib kelishda u sumadiy degan rayonga kirgan nima bagovdin hattob bilan shamilni jamoati и unga qo'shilgan boshqa ba'zi bir mayda guruhchalar maqomiy mujohidlarning guruhlari misol pasha degan bir qo'mondon bo'lgan asor ansor endi ha mavladiy udugov o'zini guruhi bo'lgan u ham bularga qo'shilgan keyin yana hamzat gilayev degan buni guruhi ham oz moz yordam bergan keyin nima bo'lgan hozirgi doka umarov guruhi bo'lgan bular ham yordam bergan o'sha doka umarov o'sha paytda ham bor edimi bor edi bor edi qanaqa edi uni nimasi u paytda u paytda u shu bir nima deydi bir ma'lum bir mas'uliyati qirq ellik bir kishilik bir jamoatni bitta guruhni bitta qo'mondoni bo'lgan unaqa bir kuchli nimasi bo'lmagan mashhur bo'lmagan ya'ni дорогие братья не переживайте что сегодня у нас мало силы или то что сегодня у нас мало военных действий альхамдулилля все по воле Аллаха тогда будет угодно Аллаху он укрепит наши силы пусть Аллах укрепить наши сердца. О Аллах, дай свою победу муджаидам, людям, которые стремятся к победе Твоей, и дай им стойкости и терпения и твердости. О Аллах, Дагыстанга kuch Kuchkam deb bosib olamiz deb o'ylaganda endi kelishini hisoblamagan hisoblagan hisoblaganki endi to ular keyingacha biz kirib bitta rayonni olib yaxshilab joylashib olamiz joylashib olamizda keyin xat olib ushlab turamiz degan nima bo'lganda bir ikkinchidan o'sha 2006-yilda checheniston bilan rossiyani o'rtasida tinchlik sulhi bo'lgandan keyin ruslar chiqib ketgandan keyin o'sha vaqtdan boshlab dog'istonga hamla qilishlik nimasi bo'lgan xat toplani shamillanish nimalarni niyati bo'lgan и o'sha vaqtdan boshlab lager ochib ta'limgohlar ochib e, madrasalar ochib jihodga nimaga hijratga nimalarni da'vatlarni kuchaytirib dog'istonlik mujohidlarni ko'p tashviq qilingan dog'istonlik mujohidlar juda ko'pginasi kelib turib nimaga ta'limdan o'tgan misol uchun tayyorgarlik har ta'lim boshlanganda birinchi dog'istonlik bolalar keladi dog'istonlik bolalarni olinadi olinadi keyin joy yetsa joy oshib qolsa keyin boshqalarni olinadi lekin dog'istonlik bolalar birinchi o'rinda bo'lgan Shuna qilib minglab 3 yil ichida minglab Dog'istonlik yoshlar madrasada o'qib, u tartibi shunaqa edi. 6 oy madrasada o'qirdi. Ham islomiy ta'lim oldi, ham harbiy. Shuna yo 4 oy madrasada o'qirdi, 2 oy ta'limda, 6 oy ichida madras nimani bitirib chiqib ketardi. Keyin Dog'istonlik katta-katta ulamolar borki, katta-katta ulamolarni hammasini chaqirib da'vat qilingan, nima qilingan. Ya'ni Dog'iston xalqini ichi xalqi ham ichidan ko'tariladigan nima bo'lganda doston kirilgan paytda haligi xat olib urushaman desangiz ham urushadigan holat emasdida chunki siz kirdingiz halqam chiqib ketdi u yoqdan dushman kelyapti dushman endi u kelishda shundoq kelmayaptiki qator qator bo'lib kelmayaptida u nima sangar olib sangar sangar oladi mustahkamlaydi orqasini maydonga aylandida o'sha maydonga aylandi o'z o'zidan haligi tanklar urgan zapis o'shada uradiku o'sha bu yerda o'sha xalq yo'qda xalq chiqib ketgan bo'ladi <coughs> qancha kun urush bo'ldi yigirma kun kim xat ushlab turildi nechta shahid berildi o'ttiz uchta keyin qaytildi orqaga keyin chechenistonga chiqib ketildi keyin u yerda hech kim qolmadi u kirilgan joyda hech kim qolmadi u yerga kelib checheniston chegarasiga kelib to'xtadiku keyin to'xtagandan keyin u yoqdan dog'istonni o'zini ichida boshladida karamaxiy chabanmaxiy degan ikkita nima bordi shariatda e'lon qilingan ikkita qishloq bordi u yerda o'zini mujohidlari bordi hozir nomi esimda yo'q o'sha alohida jamoa ular hattoblar kirgan paytda ular ham qo'shilmadida jangga hmm. bizni rossiya hukumati bilan sulhimiz bor deb turib ular qo'shilmadi jangga ho'p qo'shilmagandan keyin bular bu yoqdan bu chechenistondan kelgan mujohidlar qaytib orqaga chechenistonga chiqib ketgandan keyin keyin rossiya ularga hujum uyushtirdi ularga hujum uyushtirgandan keyin hattob bilan shamil mashvara qilib turib endi biz ustimizga yordam berishlik vojib bo'ldi deb turib oldin botliq degan rayonga kirganda u tog'liq rayonida keyin bu yoqdan boshqa rayondan xuddi ularga yordam berishlik dushmanni kuchini kesib chalg'itib sal bo'lsa ham ularga qo'ldan kelgan ishni qilishlik uchunda tekisliq mintaqa bordi lekin sal shaharroq obodroq joy novolakskiy degan rayonga kirgan kirgan u yerda bir hafta to'la to'kis jang bo'lgan lekin u yerda ham xat jangi bo'lgan chirikki jang qilishga imkon bo'lmagan chirikki jang qilish qachon imkon bo'ladi u bitta mintaqani dushman kelib to'la to'kis mintaqani o'zini nazoratiga olgandan keyin keyin siz uni ichiga maxfiy kirib unga chirik amaliyot qilasizda u hali olmasdan turib chirik amaliyot qila olmaysiz u kirgandan keyin lekin u maqsad bir hafta jang bo'ldi e o'sha shariat e'lon qilgan mujohidlar borku ularga yordam bo'ldimi ulargami ularga ya'ni yetib borilmadi lekin dushmanni kuchini kesildida dushmanni e'tibori bu yerda qaradi. foydasi bo'lgani endi asad sal ularga yengillashdida qani ular jang qanday bo'ldi shahid bo'lib ketishdimi yo ko'pchiligi shahid bo'lib ketdi ayollar yosh bolalar shahid bo'lib ketdi asir bo'lib ketdi chunki ular chechenistondan ancha ajralgan u uzoqroq dog'istonni ichkari tomonrog'idagi bir qishloqda chekka ah, joyda ozod joy ekanda hukumatni nimasi yo'q ha endi hukumat uni o'rab olgandan keyin chiqib ketishlik qiyin bo'ldi faqat o'sha tog'da yura oladigan mujohidlar chiqib ketdi baquvvat baquvvat mujohidlar lekin ko'pchilik ayollar yosh bolalar shahid bo'lib ketdi asir bo'lib ketdi ko'p edimi u yerda oilalar ko'p edi endi to'la to'kis qishloqda to'la to'kis xalq ikkita katta qishloq как возможно племя Wallahi, ребята, все говорят, русские, они начали свинья, не только муджахат но ведь они, они начали, короче, женщины еще забирать. Qancha-qancha qishloqlarni kirib tashqariga gap chiqarmaydi, Yo, endi chiqarma. Chunki u birinchidan misol uchun jurnalistlik yuradigan shahar bahar mintaqalardan u bir necha soat mashinada yurib boradigan mintaqalarda tog'larning ichida u yerga hech kim yetib bora olmaydi o'tkazmaydi ham Ular masalan shariat e'lon qildi deyapsiz-ku. Bu yerda bo'lmaganmi? Chechenistonda yoki Shamillarda xattoblar tarafdosh e'lon qilish bo'lmaganmi? Yo'q. Birinchidan misol mintaqa bularning qo'lida mintaqa nazoratida bo'lmagan. Ya'ni butun xalq to'la to'kis ularni nimasida bo'lmaganda, nazoratida ostida bo'lmagan. Lekin o'sha mintaqada faoliyatni bula olib bora oladigan shu tarafdan mintaqa bilan qo'ldi hmm. xuddi shunga o'xshab xuddi shunga o'xshab boshqa ba'zi bir mintaqalar bo'lgan rayonlar misol gudermes degan rayonlar o'sha suleym degan bitta nimasi bo'lgan katta hmm. mafiyani boshlig'i bo'lgan keyin oxiri o'sha rossiya kirgan paytda o'shani yordami bilan kirdiki xuddi nima afg'onistonni shimolida shimoliylar amerika bilan birga turib mujohidlar toliblarga qarshi kurashganga o'xshab ruslar kirganda u ham o'sha mujohidlarga qarshi kurashdi. U uni mintaqasida. Gudermes misol rayoni uni qo'lida. U endi to'la to'kis nima edi? Munofiq ya'ni johil odam qo'lida. Faqat mintaqada o'zini kuchi bor. Mintaqa uni kontrol ostida. اللهم إنا بلغنا الأسباب التي نعلمها ونستطيع عليها ولم يبق لنا إلا رحمتك وفضلك ومنك علينا يا عظيم اللهم انا لا نسال الا كريم ولا نسال الا عزيز لا حول لنا ولا قوه الا بك عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين Hazır Çeçenistan'da kandı ekan. Çeçenlik ekan bolalar bilan ko'rishdingizmi? Ko'rishdi, ana shu Abdulla Azam bor. checheniston e, hozir checheniston degan nom uncha ishlatilmaydi kavkaz imoratini mintaqasi qancha uni kavkaz imoratini mintaqasi ta'sir doirasi hozir hmm. e, shu shimoliy kavkaz hmm. keyin stavropol stavropolskiy kray degan katta bir oblast bor hmm. keyin rostov don e, o'shalar keyin hozir o'sha eng chegarasi tataristongacha yetib bordi o'sha astraxan kazan shu taraflargacha yetib bordi shu territoriyada hozir ular kavkaz imorati kavkaz imorati jihodiy faoliyat bularni nazorati ostida olib boriladi ya'ni shuni nazorat qilib biladi jihod jang maydonida endi ya'ni bir amin maydon emas amin maydon emas jang maydoni amaliyot bo'ladi boshqa bo'ladi lekin bular hozir bitta erishgan narsasi shuki erishgan narsasi biror bir mintaqada bir yangi guruh bir guruh borib turib o'zini ya'ni kavkaz imoratidan mustaqil bor holatda biz shu jihodiy jamoatimiz deb turib bir faoliyat olib borolmaydi jang qilolmaydi jang qilolmaydi bularni bular nazoratiga olib biladi shularni Demak, haligi Al-Qoida bo'lsin, Taliban bo'lsin, boshqa kim bo'lishdan qat'i nazar bular o'shani o'sha nima qilyotganlarni kontrolga olib biladi. Demak, Kavkaz imorati deganda jangi faoliyat ekanda, to'g'rimi? Jihodiy bir faoliyat. Taliban islomiy imorati degani bor edi, bu amin, ya'ni shariat joriy bo'lgan, siz o'zingiz ko'rgan, hamma yoq haqiqiy bir nima edi-ku, nima deydi? xotirjamlik xalq boshqargan Kavkaz imorati, Kavkaz imorati shuki Shimoliy Kavkaz bilan Shimoliy Kavkazga qo'shni bo'lgan ba'zi bir viloyatlarda hmm. jihodiy faoliyat olib borayotgan har qanday kishini o'zini nazoratiga olib biladi. Hmm. Lekin boshqa mujohidlarni, ya'ni mujohidlarni faqat, lekin xalqni yo biror bir mintaqani, boshqani hech qayerda nimasida yo'q. nazoratida yo'q. Ya'ni hech qaysi biror bir qishloqni bo'lsa ham o'zini nazoratiga to'la to'kis olgan emas. Demak, zohiriy ko'rinishda olsa, zohiriy ko'rinishda oladigan bo'lsa, Kavkaz imoratini hozir hech qayerda egallab turgan mintaqasi yo'q. Xuddi hozirgi bugungi Afg'oniston islomiy amirligi shu bilan bir xil ekan. Afg'oniston islomiy amirligida ham ancha holat yengilroq. Misol uchun, ba'zi bir joylar bor, misol uchun Toliblar, e, toliblar. Bu yerda ham Karzay hukumatiku, masalan. Karzay hukumati, lekin toliblar ba'zi bir mintaqalarni xalqni ham o'zini nazorati ostida ushlab biladi-da, toki e, hukumat kuchlari o'sha joyga bostirib kelgungacha. kelib ketib turadi-ku, masalan, hujum hmm. qilib, faqat ketgandan keyin bular nima bo'lib qoladi? Bular hokim bo'lib qoladi. Lekin Kavkaz imoratida bo'lsa, unaqa ham emas. Shu ham yo'q. Shu mujohidlar ya'ni nimalarda o'sha shaharlarning ichida maxfiy xalq ko'rinishida e, o'rmonlarda hech kimga ko'rinmasdan shunaqa holatda faoliyat olib boradida lekin toliblarga o'xshab o'sha o'zini mintaqasida yashab o'zini mintaqasida xalq ustidan kontrol qilib nazorat qilib ularni muammolarini yechib mushkulotlarni hal qilib bunaqa qilishlik yo'q misol uchun qilib turadi dushman kelsa chiqib turadi ketgan payti yana kelib o'zini faoliyatini davom ettiradi lekin kavkaz imoratida shu ham yo'q bu tarafdan kelib qaradigan bo'lsangiz mujohidlarning o'rta ichidagi nizom bo'yicha agar qaraydigan bo'lsangiz toliblardan ancha ustun ancha darajada ustun ya'ni mm, chunki birlik jihatdan chunki qayerda o'sha mintaqada qayerda bo'lsa ham shu yerdan turib bitta amir o'zini nimasini buyrug'ini o'tkazib biladi mm. mujohidlarga mm. xalq emas mujohidlarga o'tkazib biladi aytadi sizlarga sizlarga shu buyruq shu amaliyotni to'xtatib turinglar deydi to'xtatib turadi shu joyga amaliyot qilinglar deydi qiladi bu tarafdan lekin nimasi lekin takomillashgan kolxoz imorat imoratiga unday hijrat qiladigan bir holat emas ekanda yo'q yo'q hozir hijrat qiladigan holat emas jihod uchun borsa bo'ladi hijrat uchun borib bo'lmaydi afg'oniston ya'ni oilalarni olib borib bo'lmaydida afg'oniston imoratigacha bizda shu o'zbekchada amirlik dedi o'zlarini qo'ygan nomi bilan aytsak afg'oniston islomiy imoratiga mani fikrimda misol uchun afg'oniston ham hozir shu holat u yerga hijrat qilib boradigan hijrat qilib boradigan imkoni yo'q hozir imkoni yo'q mujohidlar jangga borsa bo'ladi ma'lum bir mintaqalarda tursa bo'ladi lekin u ham ko'p qiyinchilik ko'p xatar bilan hmm, ya'ni ozod emas ozod emas Маджахеды, шагайте вперед И не дайте под солнцем, как лед Без неверных теперь наш черед И не бойтесь, Ассаламу алейкум. Алейкум ассаляму алейкум. Исми зима, брадар? Закария. Закария, а? Да. Талим тугеттес. Талим тугеттес. Бирдеги холат билан, бирдеги холат кандей фарка? rossiyadami bu yerda qanday musulmonlarning holati alhamdulillah yaxshi dinga amal qilish qanday maqsad birga yaxshi rossiyada yurganda payda foydasi yo'q nega Birga keldik alhamdulillah jihad qilgan Bu yerdachi bu yerda ko'p musulmonlar bu bu yaxshi Jihad qilgan <laughs> bu keldik mujohidlar safiga kelishingizga nima sabab bo'lgan bu tibratlar birga chiqqanda o'n men maylda agentga e, gaplashdik shu ketganda birga bir yarim yildan chiqdi internetga keyin men onadan so'radim bo'ladimi birga keluga ol aytdi bo'ladi endi men keldim men bir yarim yil izladingizmi kelish yo'lini yangi mujohidimiz harakatga qo'shilish uchun bir yarim yil harakat qilibdilar yo'q faqat bir yarim yil <laughs> duo qildim bir yarim yildan jihod maydoniga kelishlikning eng oson yo'li faqat robbil alaminga duodir <laughs> sabr qilmadim keldim bu yerga ha bu boshqalarga ham eslatma kim ham ibrat men maqsadni bilmadim e, qaysi jamoatga borib turaman men bilmadim uni men shon artna bordim afg'oniston o'ylab ketdim qolgan birodarlarim kelyaptimi inshaalloh keladi birodarlar aytdim kelingiz ular sirada qanaqa jo'matda nima neni o'ylab turim shuni aytdim birodarlarga nima deb aytdingiz aytdim bir yerga xizmatga zakariya o'z birodarlariga internetdagi furqon saytimizni berdilar mana o'zingiz ko'ring va xulosa qiling deb aytgan internetdan o'qib yaxshi etib ko'rib keyin o'zing o'ylasin aytdim Кейн keyin o'zing o'lasin kelsa kelsin kelmasa o'zi biladi oxirgi savolim rossiyadagi musulmonlarga so'zlaringiz ruschami gapirib farqi yo'q farqi yo'qmi <laughs> хотел бы как сказать хотел бы чтобы братья те которые ходят допустим да в россии разницы нет там допустим да с какого города там все братья как бы хотел бы чтобы они как бы задумались над тем то что как ну, то, что джихад это как бы, да, некоторые как, у некоторых как есть убеждение, то, что джихад, допустим, там, как я слышал от одного брата, он говорил то, что он не признает джихад там, допустим, в Дагестане, там, в Афганистане, там, только в Палестине как бы он признавал как бы джихад. Я хотел бы сказать ему, чтобы он как бы не сомневался там, допустим, да, и другие братья не сомневались в том, что здесь действительно идет джихад, как бы. Почему? Потому что когда Здесь многие братья, допустим, да, перед тем, как стать шахидом, они как видят, да, такие сны, как бы, да, как сказать, хорошие сны, как пророк Мухаммад сам сказал, это от Аллаха, как бы, а плохие это от шайтана, как бы, да. И, допустим, да, признаки тоже, как бы, много показывает Аллах. Признаки, то, что, как бы, действительно, это шахиды, как бы, да, то, что, когда они становятся шахидами, от них, как бы, от их тела пахнет благовонию, там, или еще какие-нибудь, там, другие, там, допустим, как вот здесь рассказывали, как бы Джамати, то, что как бы я не знаю, через какое-то время, как бы, вот как человек один здесь брат стал шахидом, как бы, через какое-то время, говорит, его когда, говорит, увидели, как бы, у него, говорит, даже, говорит, волосы, говорит, росли, как бы, да, и там ногти, как бы, росли. И то, что, как бы, это то, что признаки такие. А, допустим, здесь с которыми каферами, там, которые воюют, там, они когда умирают, они сразу же, как бы, начинает вонять, там еще что-либо от их тела. Это очень быстро происходит, точно так. А шахиды, они как бы, да, это такого не бывает у них, как бы. Я хотел бы как бы призвать братьев, как бы сделать джихад ради Аллаха, чтобы слово Аллаха было выше, превыше всего. Чтобы братья как бы задумались об этом, как бы. Я тоже как ходил, вот, тоже говорил много про джихад, джихад. Но ничего я так и не делал, как бы. И самое то, что как бы хотел сказать, то, что если человек искренне хочет выйти на джихад, то тогда этот человек, иншалла, выйдет на джихад. Потому что как бы на своей как бы практике, как сказать, <laughs> так, то что когда я хотел выйти на джихад, как бы, я просто делал дуа, но не так очень сильно делал. Брат, сильнее дуа сделать надо. Вставать на тахаджуд, и уже каждый раз вставал на тахаджуд, и прям очень как бы старался хорошенько прям, да. Как Умар ибн Аль-Хатаб сказал, он сказал как бы, меня, говорит, не волнует как бы ответ на дуа, как бы, а волнует само дуа, как я, говорит, делаю это дуа. Не раз мы смотрели смерти в глаза, так вспомним Аллаха ну, вот бою мы, друзья. Братья, тоже но знаем не, не ждите как бы ответа, а делайте это дуа, как бы так, как сказал умру Ибн Хаттаб, когда не думайте про то, что как бы, ответит Аллах, не ответит Аллах на дуа. Это как бы самое главное, то, что попросить у Аллаха как бы искренне. И самое это важность самого дуака. Так, вот то, что хотел бы я сказать. Больше слова нету. Больше... <laughs> Что еще сказать им? Бойтесь грешить. Джазакаллаху хайран, саламу. Валик ассаляму, рахматуллахи но знаем мы ясно, что жертвы не зря, Что жить по законам Корана мечта, Что жить по законам Корана мечта. assalomu alaykum va alaykum assalom mehmon ismingiz nima ismim abdulloh qayerdan bo'lasiz mehmonimiz o'zlarini to'liq tanishtirmasalar-da, ular afg'onistonning bir mashhur viloyatining mas'ul shaxslaridan biridirlar lekin ular o'zlari haqida ma'lumot berishlarini sir tutishni ma'qul ko'rdilar ketyapti alhamdulillah vahda assalatu ala malla nabiy ba'da bismillahir rohmanir rohim amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytonir rojim يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير Suhbatimiz davom etadi. Mujohidlarda ishi ko'p yaxshi shamol mintaqalarida 9 viloyat Badaxshondan olib to Faryob Badag'isgacha mukammal ishlar alhamdulillah munazzam pesh ketib boryapti. Dushmanga qarshi oxirgi amaliyotlar haqida aytib berasizmi? dushmanga qarshi oxirgi amaliyotlarda alhamdulillah aytalamiz, masalan faryobda amerikalar chiqib ketgan filan hozirda mujohidlar yaxshi kuchli quvvatli alhamdulillah va shibronda ham hozir qiyos saripulda ham shunday va ko'yston mintaqalari va boshqa o'lisvorlarda va shaharda hatto taqriban o'n kilometr yo o'n besh yo yigirma kilometr mintaqalarda ham mujohidlar alhamdulillah musalla yuriladi Yovmazor viloyatida Chimtol, Chorbulak, Balx, Alburs, Chorkent, Sho'lgara mintaqalarida alhamdulillah mujohidlar قوتلی kuchli, quvvatli فعالیتلری هم بار الحمدلله اشلری هم بار ham bor. مشترک mushtarak هر همیشه هم الحمدلله تلفات yetishgan mujohidlar قوتلی الحمدلله oxirgi marta qachon ularga zarba berildi oxirgi martabada amerikaliklar bilan mana shu ilgarak o'tgan oyda e, faryobda almor degan viloyatlarda qaviy amaliyot shuru qilgan edi amerikaliklar agarchani chiqqan yana borib amaliyot shuru qilgan edi alhamdulillah mujohidlar yaxshi zarba berdi va nimada alburs mintaqasida mazor viloyati alburs degan viloyatda ham amerikaliklar borgan edi Quvvat chiqqan edi bir haftalik amaliyoti bor edi va bu amaliyotda mujohidlar yaxshi bilan mana muqobala qilib amaliyot qildilar va shu amaliyotda dushmanda bir tong va uchta rinjarlari ham talafot bergan edi dushman. Kelajakda ishlar qanday ularga qarshi? Inshaalloh umidimiz va bu kelayotgan yilda amaliyotlar undan ko'ra yaxshiroq bo'lsa va dushmanga inshaalloh umidimiz yaxshi talafot berilsa va mardimni ruhiyasi ham xeyli yaxshi bo'lgan. Agarchi dushman muxtalif ish oldi masalan harbakki tuzatib mardimni tollarda alayga imorat alayga harakat berdi lekin alhamdulillah imorat islomini mujohidlari hamisha mardimga tablig'otlarda dushman tablig'otini dafa qilish uchun va ulamolardan va mujohidlardan ish oldilar da'vat nasihat qilib hali alhamdulillah vaziyatlar birodarimizning o'zlariga topshirilgan mintaqalarda hamda boshqa viloyatlar haqida bergan savolimizga mujohid abdulloh ozod mintaqalari ham bor va bunday mushkilot joylari ham bor deb javob berdilar Afg'oniston hukumatı mujohidlarga qarshi qanday choralar ko'ryapti? Afg'oniston hukumatı mujohidlar qarshisiga boshqa oxirin chorasi shilvobdiki harbaki va chopa havoyi keladi, shu havoyi tariqasidan va harbaki tarafdan. Va urdu pulis alhamdulillah nokam Amerikalar bilasiga qo'shilib. milliy urdu safidan yoki o'sha polislar safidan mujohidlar safiga qo'shilayotganlar ham bormi bala alhamdulillah bor polisdan yo urdu milliy tarafdan qo'shilayotganlar bor hozirgi kunda ham bir kun oldin ham shibirg'on viloyatida bir nafar polis besh nafar polis degani o'ltirib aslihasini g'animat olib qaytib kelgan bo'ladilar olib mujohidlar safiga qo'shildi bilha umjola safiga qo'shilgan va yana biron hafta oldin ham shobomon viloyatida axchada axcha degan o'lisvolisida ham bir pulis e, yana bir pulis degan otib salasini olib qochib kelgan edi hozirgi kunda o'sha polislarni safida demak bunday mujohidlar ko'p a xizmat qilayotgan bala alhamdulillah mujohidlar xizmat qilayotgan birodarlar ko'p ala xudovon amaliyotlariga muvaffaq shu o'rinda oxirgi qaynoqqina bir xabarni yetkazib qo'ysam afg'oniston hukumati ayollarni ham politsiya safiga qo'shganidan hammaning xabari bor bo'lsa kerak. Gap shundaki, seshanba kuni Afg'oniston politsiyachilari safiga qo'shilgan bir ayol politsiyachi amerikalik ustozini otib o'ldirib qochib ketdi. Boshqa politsiyachilar ham shijoatli ayollardan o'rnak olishlarini ularga maslahat beraman. abdulloh so'zlarida davom etadilar biron bir xizmat yuzasidan kelgansiz a siz Bek alhamdulillah inshaalloh umidimiz ham shu narsa hozir muddat to'xtab yana ishimizga idoma beramiz umuman shu mintaqadagi mujohidlarga so'zlaringiz umuman shu mintaqadagi mujohidlarga so'zimiz e, shuki hamma musulmonlar ittifoq bo'laylik bir dushmanni muqobiliga bir quvvat bilishimiz kerak va yana dushman shunisi ko'p xushhol ham biladiki bizlarni qaysi shakl qilsa bizlarni ixtilof tashlasa va bizlarni kuchimizni quvvatimizni taqsim qilsa inshaalloh agar bir bo'lib ketsak bu dushman shikastligan va shikastligini shikastligini hamma dunyo ham alhamdulillah ko'rib mushohada qildi bizni oxirgi so'zimiz shilki mujohidlar hammasi alhamdulillah tushunayotgan birodarlar va bor bor tarixda biz mutolaa qilamiz siyratda mutolaa qilamiz qur'on bizlarga shu narsani ko'rsatadi dushman har vaqt ham urush maydonida musulmonlar esa kamyob bo'lmagan yagona dushman har vaqt shuni ham talosh qiladi kamyob bo'ladi ham bizlarda musulmonlar kuchini taqsim qilishlikka bo'ladi va shu asosda bizlar yaxshilab mutavajjih bo'lib ko'rsak bir nafsimizga yaqmayotganingiz uchun katta bir foydalardan o'tib ketsak, shu birodarlar hammamizga tavon. Yana nafsimizga qaramay, xohishotimizga qaramay, dushmanni tabliğotiga qaramay, bizlar Qur'onga qarab ketaversak, inshaalloh bu quvvatimiz taqsim bo'lmaydi. Va birodarlar hammasi alhamdulillah shariatdan boxabar. Hammasi alhamdulillah mutolalari bor. Lekin shu mutolaga daqiq diqqat qilishlik kerak. Shuni diqqat qilsak, bizga qaysi nuqtada dushman xush bo'layotgandek bo'lsa, shunda ko'sh qilsa, shu dushmanni xush qilmasak biz. Ya'ni dushman birinchi xush bo'layotgan joyi shulki, bizlarda ixtilof holatda ko'rsa, shuni dushman xush bo'ladi. Alloh taolo ham Qur'onda ham aytadiki, "Va la tanaza'u fatafshalu va tadhabu hukm" degan. Va bu Qur'on ham bizlarga shu ro'shanlikni ko'rsatadi. Qur'onki bizlarda hidoyatimiz uchun kelgan. Bizlarda dunyo va oxiratimizni kamyobligi va yaxshi yo'llari ham Qur'onda bo'lgan. va Qur'on bizlarni shu gapni aytgan. Alloh taolo o'z muqaddas kalomida aytganki, "Vala tanazav. janjol Janjal nizo qilmanglar o'rtalaringga. "Fatafshalu va tadhabari hukm. Buzdil bilasizlar, qo'rqoq bilasizlar va quvvatlaring ketadi. Shuning uchun bizlar ittifoq bo'lib, ittihod bo'lib, yana bir imorat bir islomiy xilofatni umidida birlashib harakat qilishimiz kerak. Yana islomiy xilofat, islomiy imorat tuzatishlik bir, bir oddiy nisa emas bil. Yana Hindu habash, turk, Tojik, Arab Ajam hammamiz bir quvvat bo'lishimiz kerak. Endi dushman garchi muxtalif yo'llardan bizlar ismimizga kelyapti, bir quvvat bo'lib kelyapti, lekin muxtalif otlari bor. Birtasini Amerika deyapti, birtasini Fransiya deyapti, birtasini Britaniya deyapti, birtasini masalan boshqa ot qo'yapti, lekin hammasi bir dushman ular. Ular hizbi shayton bilan bizlar hizbi rahmon bo'lishimiz kerak. Vaqtiki hizbi rahmon bo'lgandan nari yana har bir gapimiz bo'lsa, o'rtada bilan hal qilishimiz kerak. Mehmonimiz jamoatimizga tashrif buyurganlardan xursandlar u, ammo Qori Saib Toyjon rahmatullohi alayhi Tohir aka rahimahullohni ko'rish va ular bilan suhbatlashish orzusiga yeta olmaganliklaridan xafa emaslar. Chunki katta xizmat qilib o'tib ketgan odam bor edi. Bizlar alhamdulillah ko'ryapmiz, hamma dunyoda, yuzida bir Afg'oniston emas. Lekin bizlar ko'rib to'xtagan joyimiz Afg'oniston. Afg'onistonda madrasalarda, maktabda, mantiqalarda, ko'chalarda har bir joyda mardumlar shu Qorisepti filmlardan eshitib ta'sirlanib bizlarga ansorlik qilgan va mujohid bo'lib ahlimizda to'xtagan. Buning uchun hamisha ham orzum shulaydi va alhamdulillah mana keldim. Agar Qorisep o'zi shahid bo'lib ketgan bo'lsa, alhamdulillah mana birodarlarni ko'ryapmiz. Ki bularni harakatdan alhamdulillah ta'sirlanganmiz, xushholmiz va shutib orizimiz ko'p edi. lekin alloh taolo u kishini shahodatini qabul qilsin boshqa hamma shahidlar shahid birodarlarimiz shahodatini qabul qilsin e, ko'p orzusida qoldik birodarimiz ular bilan alloh taolo biriktirsa jannatga inshaalloh ko'rsak shuncha umid alloh taolo nasib qilsin jannatda birga ko'rishdan alloh robbil alamindan umidlari katta alloh subhanahu va taolo mujohid birodarimizning duolarini ijobat qilsin Dasturimiz so'ngida e'tiboringizni eng yangi, eng oxirgi nashidaga marhamat Dunyo ko'p o'tdi ko'plab basharlar, bugun ham dunyo g'aminda yasharlar. Dunyo ko'p o'tdi ko'plab basharlar, bugun ham dunyo g'aminda yasharlar. 95 yoshligi 15 yosharlar boshdagi turgan savolin anglamas boshdagi turgan savolin anglamas jang qilmasang ey mujohid kimsana dindan nimta bo'lmasa agar hayftana jang qilmasang ey mujohid kimsana dindan nimta bo'lmasa agar hayftana shahodat yo'llari ochilgan mana nechun aqling mayus holin anglamas nechun aqling mayus holin anglamas hijratdan so'ng imtihon ham o'zgarar kim dinga foyda berar kimdir zarar hijratdan so'ng imtihon ham o'zgarar kim dinga foyda berar kimdir zarar ilmsizlar bu holga hayron qarar bu sinovlar dinda borin anglamas bu sinovlar dinda borin anglamas nifoq ahli tarqatarkan mishmishlar seni aldab murodiga yetmishlar nifoq ahli tarqatarkan mishmishlar seni aldab murodiga yetmishlar niyat bilan ahni buzib ketmishlar xiyonat xiyonatdan so'ng ahvolin anglamas xiyonatdan so'ng ahvolin anglamas Ko'rishga mushtoq g'alaba tantana Ortda qoldi sabrla o'tgan sana Ko'rishga mushtoq g'alaba tantana Ortda qoldi sabrla o'tgan sana Kosang to'ldi dedi shayton ham yana Ko'rni ketar zavolin anglamas ko'rinib ketar zavolim Hain xoin ke hujjat qidirar shahidlarning kanı ustidan yurar xoin xiyonatga hujjat qidirar shahidlarning qoni ustidan yurar shariatga itoatga tupurar qurbonliklarning uvolin anglamas qurbonliklarning uvolin anglamas Gar o'zimizdan bolta sopilar, ilm bilan shariat ham yopilar. Chiqar o'zimizdan bolta sopilar, ilm bilan shariat ham yopilar. isloh kılmış muslihlar ham topilar Öz amalini fesadın anglamas o'z amalini fasodin anglamas asl sodiq o'zgartirmas yo'lini kufrga ham uzatmagay qo'lini asl sodiq o'zgartirmas yo'lini kufrga ham uzatmagay qo'lini havas qilsa dunyo o'ngu so'lini jannatdagi asl molin anglamas jannatdagi asl molin anglamas jannatdagi asl molin anglamas jannatdagi asl molin anglamas jannatdagi asl molin anglamas jahonda nima gap qisqa satrlarda Pakistan Lada mintaqasida bizning birodarlarimiz Uyg'ur birodarlar bilan birgalikda top 82, top 73, Havon 82 va Piko qurollaridan otib dushmanga hujum qilishgan. Balujiston Balujiston markazi Kuvayta shahrida Pokiston askarlarining karvoni o'tib ketayotganda minalashtirilgan mashina portlab, oqibatda 11 ta askar o'lgan va 48 tasi yaralangan. Pokiston chegara mintaqalarida Pokiston askarlari Hindiston askarlari bilan to'qnashgan va natijada bitta Pokiston askari o'lgan. Daniyalik jurnalist Michael Anderson Islom Karimov va uning malaylari Markaziy Osiyodagi ekstremistlarning eng kattalari deb aytib o'tgan. Helman viloyatida Karzay askarlari tarkibiga kirgan Tolib mujohidlar fursatni poylab 8 chet ellik harbiyni otib o'ldirishdi. Afg'onistonning bir necha viloyatida bir vaqtning o'zida toliblar Karzay malaylarini pistirmaga olib urib tashlashdi. Afg'oniston fidoi mujohid Afg'onistondagi Amerika Qo'shma Shtatlari avia bazasiga kirib, Sayru shtab-kvartirasini portlatgan, o'lgan va yaralanganlar bor. Tataristondagi shiyalar bu yerda islom tez suratda rivojlanishidan qo'rqib, hukumatdan buni oldini olishini so'ragan. Amerikaliklar badbaxt Obamani ilohlashtirishyaptilar. Uni najot beruvchi deb atab, unga ta'zim qilishmoqda. Beng'ozida o'z uyida politsiya zobiti otib ketilgan. Jazoirdagi hukumat Isroil bilan birgalikda suriyalik mujohidlarga qarshi jang qilishyaptilar. Yaman Yamandagi mujohidlar Maribdagi mahalliy qavm bilan birlashib, murtad askarlariga zarba berdilar. Yaman Yamandagi mujohidlar 23-mexanizatsiyalashgan brigada boshlig'ini qo'lga olishdi. Shuningdek, Fransiya elchisini pistirmaga olib urishdi. Somali ash mujohidlari mamlakat janubidagi Efiopiya askarlarini pistirmaga olib urishdi. O'nlab bosqinchilar o'ldirilgan va yaralanganlari ham bor. Somali mujohidlar Magadishodagi murtadlar postlariga minomyotlar otib hujum qilishdi. Bu safar prezidentlik saroyi nishonga olingan bo'ldi. Iroq Musayyab shahrida to'planib turgan shiyalar oldida minalashtirilgan mashina portladi. Oqibatda 87 ta shiya o'lgan va yaralanganlari ham bor. Fransiya hukumatı Isroil yahudlari bilan hamkorlikda islomga qarshi kurashni kuchaytirishmoqdalar. Ispaniya Pokistonlik badbah murtad o'zining iflos filmini davomini chiqarmoqchi. Rusiya Rus kofirlarining kattasi bo'lgan badbaxt Putin Allohga qarshi kurashishini yana e'lon qilishini davom etmoqda. Iroq 10 minglab sunniy musulmonlar Bag'doddagi shiyalar rejimiga qarshi norozichilik namoyishiga chiqishdilar. Iroqda qo'shni Suriyadagidek to'polonlar boshlanib ketishi kutilmoqda. Moskva toliblar hukumatidan keladigan xavfni jiddiy bilib, mujohidlarga qarshi kuch ishlatish rejalarini tuzmoqda. Shayton Malayev Putinni og'ir xastaligi haqida ma'lumotlar tobora ko'paymoqda. Eron Sharqiy Ozarbayjon viloyatida zilzila oqibatida 70 dan ziyod aholi punktlari vayron bo'lgan. Dog'istondagi Gubden mintaqasida jang bo'lib, bir rus zobiti yaralandi. Checheniston Joharda Qodirov malaylari bir dog'istonlik musulmonni ushlashdi. Dog'istonda Chantavul qishlog'ida kofir va murtatlar bir musulmon chechen oilasini otib tashlashdi. Farg'ona vodiysining janubida O'zbekiston va Qirg'izistondagi chegara mintaqasida joylashgan qishloqlar aholisi o'rtasida to'qnashuv o'tgan. Nega shunday to'qnashuvlar bu mintaqada 10 yil davomida sodir bo'lyapti? Chegarada garovga olingan 20 nafar Qirg'iziston fuqarosi ozod qilindi. Yana shu chegarada bir voqea. Kontrabanda bilan shug'ullangan bir shaxs otib o'ldirildi. O'zbekiston chegarani qo'riqlash davlat qo'mitasi Qirg'iziston tomonining qonunga xilof harakatlari to'qnashuvlarning kelib chiqishiga olib keldi, deydi. Badbax Karimov Rossiya harbiy bloki yig'inida ishtirok etishdan bosh tortdi. Siyosatchilarning fikricha, Karimov xatoga yo'l qo'ydi, chunki Afg'oniston bilan chegarani himoya qilishlik uning o'z zimmasiga qoldi. O'zbekistonda aholi bu qishni ham qorong'u zulmatda o'tkazishi bilan birga sovqotib ham o'tkazadigan bo'ldi. Mamlakat energetik krizisga yuz tutdi. Gaz va svet tanqisligi aholini qiynab qo'ydi. Bu muammolar Toshkent shahriga ham yetib keldi. Berilmagan gaz va svet uchun hukumat haq to'lovlarni undiryapti. O'zbekiston mamlakat aholisi 29 million kishidan oshdi. Ekonomist nashriyoti mamlakatda to'yib ovqatlanmayotgan yosh bolalar soni haqida shubhalanmoqda. Jasliq koloniyasida qiynoqlar haqida yangi dalillar. O'zbekistonning shimoliy g'arbida joylashgan hamda ko'proq jasliq nomi bilan mashhur bo'lgan koloniyasining mahbuslari huquq himoyachilariga jazoni o'tash tashkilotida hukm surayotgan turma ma'muriyatining zo'ravonliklari hamda inson shaxsi va irodasini sindirishga qaratilgan o'ta mahoratli qiynoqlar haqida yangi dalillarni taqdim etdilar. Shunday ma'naviy qiynoqlardan biri mamlakat prezidenti Islom Karimovning asarlarini majburan o'qitish bo'lib qolmoqda. Dohiyning o'chmas asarlarini o'qishdan bosh tortganlarni jismoniy qiynoqlar kutyapti. O'zbekiston Toshkentda temiryo'l vagonida olib ketilayotgan mahbuslar isyon ko'tardilar. Ularga qarshi qurol qo'llandi, qurbonlar bor. Швейцария O'zbekistonning bir necha fuqarolariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini rasman tasdiqladi. Konfederatsiya politsiyasiga ko'ra, moliyaviy firibgarlikda ayblanayotganlar, gumonlanuvchilar O'zbekiston prezidenti oilasiga aloqadorlar. Bu ishda noaniqliklar juda ko'p bo'lishiga qaramay, katta shov-shuv ko'tarishiga shubha yo'q. O'zbekiston poytaxtidan kelayotgan yangiliklarga esa pul yuvishda ayblanayotgan shaxslarning ortida Islom Karimovning qizi yoki boshqa oliy martabali mulozimlar turgani to'g'risida taxminlar tasdiqlanmoqda. Shu bilan o'tgan jumadan bu jumagacha bo'lgan xabarlar majmuasi mana shulardan iborat edi. O'zbek tilidagi dasturimiz nihoyasiga yetib, sizlar bilan xayrlashamiz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيد السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهبط كبابيل تخرج بالرعب جدارة